Tarikatı terk eyle, dün sünneti nebiye, mezhepçilik yok dinde, hakkın yolu bir tane, hakkın yolu bir tane, tarikatı terk eyle, dün sünneti nebiye, mezhepçilik yok dinde, Hakkın yolu bir tane, Hakkın yolu bir tane. Sünnide bidat neyler, Yol vahye uyanındır. İhtilaf olmaz dinde, Hakkın yolu bir tane, Hakkın yolu bir tane. Sünnide bidat neyler, yol vahye uyanındır. İhtilaf olmaz dinde, hakkın yolu bir tane, hakkın yolu bir tane. Dernekleri tek eyle, mescidlerde terbiye, hizipçilik yok dinde, Hakkın yolu bir tane, hakkın yolu bir tane Dernekleri terk eyle, mescidlerde terbiye, hizipçilik yok dinde, hakkın yolu bir tane, hakkın yolu bir tane. Kim kendini bir kavme benzetirse ondandır, sen benze sahabeye, Hakkın yolu bir tane, Hakkın yolu bir tane. Kim kendini bir kavme benzetirse ondandır. Sen benze sahabeye, Hakkın yolu bir tane, Hakkın yolu bir tane. Amelini arz eyle, Müslime Buhari'ye Delile dayan dinde Hakkın yolu bir tane Hakkın yolu bir tane Amelini arz eyle Müslime Buhari'ye Delile dayan dinde Hakkın yolu bir tane Hakkın yolu bir tane